телефони сюди. Олекса Різників, Одеса 111. Алло, Одеса 111, е, вулиця Проспект Добровольського, квартира, ні, будинок 126, корпус 1, квартира 23. Та чекайте, я записую на магнітофон. Телефон 56 е, 95 76. Ми тільки ж кінчили записувати, Іванку, та я... Та де закінчили? Половину тільки. Ні, ми половину записали. Нарешті 9 9 серпня арештовують Олексу Притико. Це хірург на 10 років старший за мене. Е, арештовують його е, за читання антирадянщини. І в нього знаходять цілу е, купу сам видаву. Якось дивно було, що він як ніби спеціально збирав у себе цю літературу. У нього вилучили штук 30 чи 40 матеріалів тих. Потім через місяць е, йому дали побачення з дружиною, що категорично заборонено. І він розказав їй, де ще схована. Вона принесла ще ту літературу, раз здала ще кучу. І всього десь 70 матеріалів було вилучено. Ну там і лист Дніпропет... лист оцей Січеславщини, так, журналістів дав перець. І Дзюбина робота, і Сахарова, і навіть була е, крутой маршрут Гінзбург, так, і листи з дочки Сталіна. От оця. Словом, дуже багато всякої літератури. І ось його взяли. Ми ходимо, ми ходимо по Одесі і чуємо розмови, що в прошлом году судили палатник євреїв, а в этом году будуть українців судити. Ну, і кожен українець вже відчуває, що над ним висить на вислиця меч. Це секіра висить. Ага. От. Ну, а я думаю так, що я з ним, я живу живу в Балті, і я з ним стикався мало. А останнім часом я з ним перестав, тому що він ну, такий екстреміст був екстреміст. Він міг у трамваї там вигукувати, кричати щось там про таке. От. Ну, Знаєш, такі є е, є люди. От. І потім якісь підозри там у нас з'явилися відносно нього. Словом, він навіть у хор перестав ходити вже, не ходив уже, да, в хор. З кимось посварився чи що. Словом, ходимо ми, живемо. Мою книжку не друкують. Одеські поети вирішують зробити обговорення моєї книжки на секції поезії. От збирається секція поезії, обговорюють мою збірку і пишуть протокол у видавництво і кажуть, що книжку треба видавати, чому ви не видаєте. Отака у нас була плана. Приходжу я на засідання секції. Написано, бумажка лежить, що не буде засідання секції, тому що десь виїхав Бершацький. Поїхав десь Бершацький нема голова секції. Переноситься на таке то число через тиждень. Приходжу я через тиждень. Написано, що нема Домбріна, е, секція переноситься на другий день. А на третій раз їм вже не прийшлось переносити, тому що 11 числа мене арештували. От, арештували, забрали мене 11 листопада, 11 жовтня, жовтня, а я сказав листопада 71 го року. Да. Той раз 1 е, жовтня, а тепер 11-го. Ну що ж, так то так. Арештували мене, і я, коли сів у камері, я зітхнув з полегкістю, тому що мені стало все зрозуміло нарешті. Я кажу, що так чого ж ви? Сказали б зразу, що думаєте арештовувати, через те договір не підписуєте, що ви навмисне це зробили, щоб щоб мене подрочити і нерви мої, ну, знущатися над людиною. Вони е, от таким способом любили. Е, я написав такого вірша Гонитва. Оленя гнали цілий день по снігу ствердлому в морозі. Олень свої порани в нозі, лишав мережево руде, що важче дихати було, що тяжче м'язи надимались, то поступово смерти зло добром привабливим ставало. І як захекано упав, не нехтяче бігти ані жити. Із серцем ножик розмовляв вже як не вбивця, а збавитель. От, Ну, думаю, все. І почалися, і почалося наше турне. Я не підписую, не відповідаю на питання, а вони мені там, е, а вони там щось говорять. О, я кажу, що я кажу, що там встигнемо, встигнемо. Я кажу, що там, боже мій, ну. Як же, Що я вам мушу доказувати? Ви докажіть, що я винен. А що це я маю доказувати, що я не винен? У нас є презумпція невиновності. Ні, то як у мене навіть вірш є такий, що ти ти верблюд. От докажи нам, що ти не верблюд. На спину дамо поклажу, ось на ці горбочки ось покладемо. От. І йди через пустелю. Якщо пройдеш через пустелю без води, то ми побачимо, що ти не верблюд, бо верблюд перейде пустелю, а ти, не, а ти здохнеш, значить ти не верблюд. Ага. Так ми зрозуміємо, що ти не верблюд. Ага. І я таким чином боровся з ними, боровся. Потім е, весь час я домов, доводив, що е, що ми ж не винні. Кажу, у нас листівок не було. У нас партії ми не створювали. У нас партії... Так, ну, ми встигнемо, ми встигнемо. Ні, ну, вона вже стоїть, стоїть кондукторша. Ні, так. У нас нічого не було. Не було партії, не було листівок, як той раз, і зброї не було. А те, що ми читали літературу, так це ж можна читати, тому що е, читання записано у правах людини про те, що читати людина має право і ідеї свої висказувати, які хоче. От, І так йшло слідство. Насідка сидить, Орел був, якийсь Орел, і забув, як його звати, буцімто за наркотики сидів. І тяглося. В Ніни було, був, і Ніна бідняшка, вона повірила їй. Вона суді мені каже, каже, я передала своє останнє слово, моя звільнилася ця, що сиділа зі мною, а я написала, каже, на полотні, чимось там написала останнє слово, і вона вийшла. Я кажу, Ніно, пані Ніно, що ж ви зробили? Так то ж стукачка. Ой, не, не розказуйте, не. Пані кажу, ну з вами ж Святослав ваш чоловік. Ну ви ж хіба, як же ви та перестаньте. А вони а вони мають моду на другий дати зрозуміти, що це був стукачка. На другий день вона приходить на суд, привозять і вона заходить біла, як стіна. Пане Олексу, точно, вона стукачка. Кому та ви що? А ви що, а ви що думали? А я а я ж Боже, а я ж їй передала, а я ж повірила. Ой, Боже. Отаким чином ми попали на суд. Суд почався 22 травня, ні, суд почався 4 травня до 19 числа, тобто два тижні йшов суд. Суддя Котенко Володимир Михайлович розмовляв українською мовою, суд йшов українською, вони гралися з нею, от що все як Ніна Іванівна, то наша Ніна каже їм, Ніна Антонівна, високий суд. І я так говорю, високий суд. От, Культурно, чемно все йшло у нас. Два тижні суд тривав. Можеш собі уявити. Два тижні тривав суд. Витягайся. Витягай, витягай. І два тижні тривало. Це дійство. Прокурор просить мені 6 років, ні, ні 5, а претиції просить менше меншого, не три роки, а просить два за допомогу слідству. Угу. Ну, Я знаю, розказувати про суд чи чи що Треба розказати, а я ж. Ну от що, от, наприклад, був такий випадок. Прийшов свідок який з боку притики і каже, да я же говорив Олексію не носи уси і не говори по-українськи, Мгм, тому що мгм. органи обращають внимание на таких людей. Олекса коло мене сидить стає е, і тако ру гладить, а вуса збриті. Каже, «О, он, обман, он забыл, он забыл, он неправду говорит, такого не было. Он, он неправильно говорит, такого не было. Я, я все время говорил по-русски, я все время говорил по-русски. Это я только в последнее время тут начал говорить по-украински. Угу. От. І е, далі Ніна Антоніна було тяжко, і мені було тяжко в деяких моментах, коли От каже, що він дав мені дав мені дзюбину роботу, дав, а я ж, а я кажу, що ну я не пам'ятаю. Ну як ви не пам'ятаєте? Я не пам'ятаю, щоб я йому давав. От. А Ніна Антоніна казала так, що ну я не пам'ятаю, чи я йому давала, цей начальник своєму в лабораторії. Каже, я не пам'ятаю, чи давала. Але якщо він говорить, що давала, то я, значить, так воно і було. Розумієш як? Бо прямо вона не може сказати, що він бреше. Другий буде, є такі люди, що кажуть, «Ну, що він бреше, такий сякий, і тоді вони відстають від нього. А тут, а ми ж, а ми ж інтелігентні люди. Ми як ну, брехати прямо сказати, тяжко брехати. Да. От, я кажу, що що ні, кажу, кажу, я не пам'ятаю, щоб я їй давав. От, суд суд вірить тоді, їй вірить. От, що Вона сказала, що давав. Ой, Ну отако, отак суд у нас це і котився, котився два тижні. Ну, що ще сказати? От батько мій, е, сестра ходить там, і їх не пускають. Сестра моя ще вчилася в університеті, а їх не пускають в зал. Я встаю і кажу, що пане суддя, я відмовляюся давати, брати участь у судовому засіданні, тому що ви не пустили мого от батька, сестру там, чи жінку, чи там не пустили в зал, Суд відкритий. Він каже, а що немає, да? Ну, ви заходить, мій батько стає, Валя заходить, сідає, стає, а я бачу, сказав, ну починаємо тоді. І це приходилося робити часто, кожен день, по суті. Вони не пускали. Тільки під нати, під натиском пустять. Авдієвська люда, люда якось зайшла, і як вона зайшла як свідок. І взяла, кинула квіти е, нам. Кинула нам квіти. Боже, тут шум такий піднявся, як вони на неї напали, та ти що, вивели з зали, кричали. <clears throat> От. Отакий був випадок, да. Нам місця не ви. За це потім е, ця люда Авдієвська постраждала дуже і дуже. Вона була влітку виключена, виключена з університету, і коли приїхала вона поступати десь у Дніпропетровськ, знову хотіла поступати, з третього курсу її вигнали, от, то ректор їй сказав, що ти в чорних списках і ти на Україні ніде не поступиш. Ну так, по-свойськи сказав. Вона каже, що ж мені робити? Тільки їдь або на Кавказ, або в Молдавію. Вона поїхала в Молдавію, в Бельце, і там поступила на філфак російський. Її теж редактор, ректор спитав, чи декан спитав, а за що? За який націоналізм? За єврейський чи за український? Вона каже, за український. А, тоді беремо, тоді беремо на роботу, на, на учобу. От вона закінчила і дуже довго там працювала, навіть кандидатську дисертацію хотіла захищати. Оце вже недавно, але зараз там націоналізм молдавський, то їй не дали. Молдавани захищаються, а їй не дали захиститися. І вона вернулася, живе в Білгород-Дністровському зараз. Працює в педтехнікумі, українську мову читає. Друга пані була, яка допомагала Ніні Строкатій весь час. Перед арештом допомагала і потім після арешту жила в її кімнаті. Це Марія Овдієнко її з нею зробили ще гірше. Або Дузь, або Леон Хачикович, секретар е, секретар партбюро університету, сказав викладачам, що люд треба Марії поставити двійку. Це Присовський зараз розказав цю історію, і він сказав так, що мене викликав Леон Хачикович і каже, поставиш двійку Марії. Овдієнко а він каже, як двійку? Вона ж відмінниця круга. Надо, надо. І ну, ось каже, я Присовський, я, їй попався квиток, поема Моїсей Франка. Вона прекрасно відповіла. От, І я каже, поставив їй п'ять. Боже Боже, яка атмосфера страшна. Це ж, каже, я пішов, хотів когось притягнути, щоб сидів коло мене. І почувши відповідь нормальна, що я не можу поставити двійку. Я кликав одного, другого, третього. Саєнко прийшов, Саєнко, як голова профспілки факультету, чи що, прийшов, сів і, вислухавши відповіді перших трьох людей, побачив, що Авдієвська встає йде сюди відповідати вже. Він сказав, ну що, все у вас хорошо, діти знають, все хорошо, я пішов. Та, та підожди, підожди, каже, ось оцю дівчинку послухаємо. Ні-ні-ні, спасибо, я пішов і втік. І я один, каже, остався, поставив їй п'ятірку. На другий день, каже, сижу вдома і бачу, через двір біжить, метеляє, мете двір, якийсь там підлабузник ректора університету. Богуцький тоді був. Каже, забігає до мене. Євген, скоро пішли, ректор визиває. Каже, та зараз передінуся, йдемо, машина жде. Я каже, передівся, вийшов, машин, сіли в машину, приїхали, Богуцький сидить посередині. Не здрастуйте, нічого не каже, мені каже, а тільки кидає. І ви після цього хочете працювати в університеті? Каже, а що таке? Вам що було сказано? Двойку поставити, а ви поставили п'ять. Він каже, так як? Ну вона знає так, треба було поставити. Він ну ми ж з вами комуністи, ми ж з вами комуністи, ми ж повинні е, розуміти, що ми підриваємо цим е, про те, ще пухав, що це. Треба було поставити їй два. І каже, прямо так на мене кричав, що я хотів звільнятися, а потім подумав, а, а вони, вони ж мені наодинці казали, що постав їй дві. Хай докажуть. я не подав заяву, але чотири роки ходив, він якийсь там, якийсь ізм на нього начепили, переслідували. Ну, а зараз він це розказує. Присоцький зараз доктор, професор наук, він активно працює ще, хоч вже пожилий. От, а так з Марією розправилися. І вигнали її з університету. Знайшлися троє інших, які поставили двійку. Вона була виключена у зимову сесію. Це ще коли ми, я сидів під слідством. І і поїхала вона у Київщину, десь у броварах вона жила, працювала на будівельницею, штукатуром. Поки я звільнився, приїхав, вона ще штукатуром працювала. А її товаришем її чоловіком став е, Дмитро Обухов, Діма. От Вони тоді стрілися у тій кімнаті Ніни Строкатої зустрічалися, говорили, полюбилися і поженилися. І потім мені влітку приносять звістку, що слідчий каже, а ви знаєте, от Обухов поженився з Авдієвською. Ай, я, я так мене це вразило. А через рік вони мені пишуть у табір, що родився син і що я кум. Вони мене записали як кум заочно. Знаєш, що мама їхня, мабуть, симпатична хлопчина. От. Ну що там ще цікавого було? Перекладача найняли, швець був викладач з університету. Його наняли перекладачем, щоб він сидів і деякі слова українські там перекладав на російську мову. То він мені тепер недавно розказував, каже, Боже, як я як я сидів, слухав ваш суд, як я... це для мене таке було новость. От. Щось там нібито він з матеріалами сам видав, навіть познайомився. Я ж каже, таки побачив цих людей, вас таких ось. От Багато людей стояло під дверима, їх не пускали. Дату суду пам'ятаєте? Я вже сказав, з 4 по 19 Ой, травня так. 72-го е, року. Ну, яка ще особливість, Василю, це та, що всі арештовані були у січні місяці 11-го. Нас взяли раніше. І суд наш відбувався раніше, у травні місяці. Нам нікому не дали висилки. Тільки голий строк. От, А всім, кого сиділи після нас, ми були як пробний камінь. Одеса це була як пробний камінь. А всім, хто після нас був, то ж давали вже плюс 7, плюс 3, 7, плюс 5. Так, що ще треба сказати? Що після арешту Ніни Строкатої. Арешт стався 6 грудня 71 року. По-моєму, кажуть, що її в поїзді взяли. Вона їхала з Нальчика до Одеси і її в автобус в поїзді арештували після оцього арешту вона сиділа ж теж в камері, я теж чув її кашель, ми там слухалися, перемовлялися таким чином, тим кашлем. От. Вона до Одеси не доїхала, квартиру вона поміняла і там жив Шухевич у тій квартирі. Я ж хочу сказати, що е, вона в Нальчику е, спільно з Шухевичем мала жити. Тож вони знайшли одну кімнату, одну квартиру разом. Там практично вона і не жила. Не жила, ні. От. Тільки встигла поміняти і все, і посадила. Так. І там Шухевич жив. Але я хочу сказати про те, що Чорновіл негайно створює комітет захисту Ніни Строкатої. Туди увійшли Якір, Красін, Мешко, Василь Стус, Чорновіл і Тимчук це наш моряк, який дружив з Ніною. Святославом раніше ще патріот, він досі живий, я його недавно побачив перший раз е, на юбілеї Михайленко, 70 років було, то він прийшов. От, Вони створили такий комітет захисту, написали листа у, у Одесу, прокурору Одеському, що ми будемо захищати її всіма силами, що там з ним з нею арештований ще є Олекса Різників і притикав бо цей текст був у газеті Час опубліковано якось. Портрет Ніни Строкатої Чорновола, він ще молоденький. От. Це показує оперативність е, Чорновола, дуже швидко зорієнтувався і він тиснув на право. От По закону так, ми створили комітет захисту, ми будемо захищати її. Як все, все, що треба, ми будемо робити на її захист. Відверто він йшов. Він послав цей лист 11 січня, послав у Одесу, а 11 січня прийшли, його арештували самого. І так це комітет за тих. За тих комітет. От Потім його самого судили. <clears throat> От, Що ж ще? Ну, це Іван Малюта ось був студентом політехнічного. І ще коли Караванського взяли, то він, по-моєму, у, у 66-му році або в 67-му приносить мені в редакцію вірша. Я ж працював в багатотиражній газеті, літрап, потім там був виконуючий секретаря. Він приносить вірш мені і каже, песня на Святославу Караванському зверху написано. Так, каже, я це йому присвятив вірш. Я кажу, так давай надрукуємо його. І ми його хотіли надрукувати. І я тільки думаю, що не можна писати кроваві, або цензор мені тут зніме зразу. От. Я кажу, давай напиши СК, скорочено. Він так написав, і ми цей вірш надрукували. А ну дай, який. Прочитай його. Іванко, прочитай його сам. Хай сам пан Іван прочитає. Ну сам же Справа в тому, що той перший був, е, власне, в мене диптих. Е, написаний з присвятою Святославу Караманському. Але перші перший вірш то Олекса опублікував у багатотарасці політехнічного, де я навчався за за індустріальні кадри. От, Він називався Викликаю весни. А другий десь... Викликаю весну, викликаю вогонь на себе, думаєш, ну, що це так було про нього. А вже другий вірш, то він був дещо там дороблений, дописаний трошки. А я її приніс. То я з вашого дозволу прочитаю. Прочитайте. Другий, е, І, щоб ще повторити прізвище ім'я ще раз. Бо коли буду списувати, то щоб ясно було, що то Іван. А, ну, Іван Малюта, на той час студент Одеського політехнічного інституту, факультету автоматики і промелектроніки. Може я спочатку зачитаю другий вірш, який називається Садівник Святославу Караманському. Як ріку, береги, крізь усі перешкоди, на свої, на круги все вертає природа. Дмуть північні вітри, щоби квіти згубити, нездоланний порив навесні відродитись. Сад рубаючи до пня, залишається корінь. І зросте молотняк, той же дух непокори. Але я, садівник, не лукавого слова, дикий сад чагарник. Це ще тільки основа. І коли сокорух обдаровує листям, я щепити берусь цих дичок товариство. Запевняє сусід, що він любить кислиці. Я щепитиму всі і з терпінням провиться. Хай усе воскреса, що покликане бути, і відродиться сад диво предків забутих. Звичайно, це, так би мовити, алегоричний вірш сад і це товариство. Це, звичайно, ті самі молоді люди, хлопці, юнки, юнаки, юнки, такі як я, якими, на яких, сказав би, якось магічно впливав Караванський, навіть коли вони його і не бачили, навіть тільки слухаючи розповіді про нього, так скажімо, як я. Мені навіть не довелося його бачити жодного разу в житті. Я тільки зустрічав з його дружиною. Ніни Антонівну Сокату Караваську після його арешту, після другого арешту от, в Одесі. Не раз. От. А так що я е, цей дитик у мене написаний під враженням того, що я почув від Олекси Рисикова, ну, що це такий нездоланний борець за волю України. Для мене це було відкриття на той час. Від нас ж правду ховали. Навіть ми не знали, власне, що була армія УПА. От, ну, з, Е, з публікацій пресі, то ми знали, е, і це постійно він на семінарах, там українські буржуазні націоналісти, а хто вони такі? От, ну, Але завдяки вже підпливом Олекса Різникова і нашого товариства, то я вже знав сутність, справжню сутність того, що українські, так звані українські буржуазні націоналісти, то є справжні патріоти. От. Але от такі особистості, як це Святослав Каравайський, як його згодом назвав вже в своїй публікації, яку я дав свій журнал, пізніше, це на початку 90-х років, пасіонарія. Це було ну, для мене особистість відкриття, таємнича, загадкова. І взагалі це настільки потрясло мене, що та, я думаю, що тільки багатьох, хто знав його. От, а що сказав? Ви знаєте, є Святослав. А чули по радіо, голос Америки передав. От, Там заяву е, Караванського до, до власне звернення до прокурора України але це описується, от, що е, щоб відновили українізацію. На той час, ну тим паче, що Одеса ніби була таким своєрідним, островом чи айсбором по відношенню до інших осередків опору, духовного опору. Ми ще які чули, те, що там у Києві, там ага, там є такі хлопці, там ті е, у Львові. От. Одеса якась ніби взяла відособлено. І тут Саме цим зв'язком і був, я б сказав Караванський з Дружиною. Вони нас єднали з усіма іншими осередками на той час, звідки ми щось могли дізнатися. От, І от. І під цим, десь під їхнім, сказав би цим самим таким впливом, магічним, вже, от, це власне вони були локомотивом разом, як Олекса Різників. Вже, от, І створилося навколо це наше товариство українське, одеське українство. кажуть, свідоме. Ви навчалися там коли і е, де? В політехніці? В Одеському політехнічному і 62 по 68 роки. Ага. 68-го е, я закінчив і був скерований на роботу до Львова, де, власне, за моїм бажанням, де я проходив практику, де мені вважалося, що от там справді дух такий національно свідомих людей, туди треба їхати. От Мені так хотілося, ну, це звичайно була така іде, ну, ідеалізація, тому що я не, невдовзі дуже жорстоко, я кажу, розчарувався. Саме у Львові, а не в Одесі. Ну в чому розчарувався? Ні, не в своїх ідеях, не в своїх переконаннях. Але це може конкретніше. Я приїхав, оскільки в мене був такий поклик до журналістики, то я відразу працюючи на військовому, на військовому заводі інженером. Вступив того ж року, 68 року, на заочне відділення факультету журналістики Львівського державного університету імені Франка. От. І там вже, вже на першому курсі і на мене вже привернули увагу, звернули увагу тим, що я читав студентам вірші Василя Семененка, які ходили не публіковані, а по руках. зокрема, пригадую, як монолог кукурудзером Качанова, який загинув на Залпуті та інші. На перегляд. Я почувався, думав, що це як в Одесі, вільно там розказуєш, так спілкуєшся, ніхто нічого, а так дивляться, ну добре, ну там. А там все це спокійно, ну, якась шпеки, доносчики це серед цих студентів. От, і відразу доносили кудись слід. От, ну, перший курс я туди-сюди, а на другому курсі я вже засів. Яким чином? Була курсова робота написав, запам'ятав він на все життя, літературний процес аквієв мистецького життя епохи. Ну, я там, вже маючи певну обізнаність, попрацював на тамтешній е, бібліотеці мені Стефаника. От, і Дався до публікації, ото, що таке згадав, як свого часу Потарацький розвінчував Остапа Вишню, от, навів вірші Ліни Костенко, для прикладу, ті, які публікувалися в українському календарі Е, у Польщі українською мовою. От. Ну, я розраховував, що це буде курсова робота, що там. А мене з того часу почалися такі неприємності, викликали і попередили. Попередні тобто попередили, що ця справа піде до самого ректора і далі. От. Ну, Закінчилося чим, що ну, невдовзі мене викликав декан факультету журналістики заочного відділення і щільно прочинивши двері сказав, каже, знаєте, ви в мене особ... ви в нас особливий студент, але я вам скажу, тепер вам тут, мабуть, не варто залишатися. Ви прибули звідки з Одеси, я бачу вашу особову справу. Працюєте, якщо маєте можливість, якщо хочете навчатися, їжджайте від нас. Тільки не кажіть, вам вам тут вже не не втриматись. Якщо навіть ви ще один курс пройдете, то вас потім вже вам не дадуть захиститися. Ви зрозумієте мене правильно, тому що я сам відчуваю, що незабаром я піду звідси. Тобто це був по-своєму порядний чоловік, він мене кажуть, тет-а-тет відбулася розмова. Все, не друзі, я це відчув. Вже на тій сесії, він як Олег Різників розказував, все. Е, е, мені сказали, що можеш не складати теорію партійно-радянської преси ви не складете. Каже, я це я не складу, чи радянське літературознавство. То я завжди дав комісію створити відразу заздалегідь. Каже, ні, ми вам спочатку дві, двійку поставимо, а тоді буде створена комісія для перескладання. Ну, тут є таке правило. Оскільки я знав відмінно то літературознавство, консультував інших студентів, от, то мені все-таки поставили, ну, не було вже ніяк, четвірку. Тоді вирішили від, е, відігратися на теорії праці партійно-радянської преси. Григорас був там такий. От. Ну той постарався. Сказав, ви не знаєте відразу. Ну все, все почалося. Я вже зрозумів, що мені далі немає що сказати. Може, може ми з вами якось до того окремо поговоримо. Ну, так. Я хотів би, щоб Олекса, пан Олекса договорив. Все, я часу не так багато. Так? Це я все прочитав. Ні, не прочитав. Щоб сьогодні закінчити. Так. А ви прийдете тоді окремо, так? Добре. А за чому ми там я закінчив? Оце ж. Як тепер його назад докручувати не будемо? Ні, ні, ні. Ну, Значить, ну, суд, про суд, це, про суд, про, суд про, все розказали. Про, тих свідків, да, про малюту, так, все. Тепер давайте. У мене в Одесі, як ви навіть роботи, то я не казав, я просто як ставили двійки. Так, ну, ну ось, пішли ви на етап. Пішли ми на етап. Е, ми, я їду у Пермську область, а Притика і Строката їдуть у Мордовію. От. Про цю зустріч я вже читав. Як вони із Святославом да, як вони із Святославом стрілися, це я вже розказував. От. А ось приїхали ми на 36-ту зону. Це знаменита зона, там, де пізніше загинув Стус, село Кучино. Приїжджаю я туди і зустрічаю там і Сверстюка, і Левка Лук'яненка, і Олеся Сергієнка, і Євреєці, Димшиць, Менділєвич, Чорноглаз, Залмансон. Всі ці е, євреї, які хотіли взяти літак і втікти через з Ленінграда. Сидять вони. І наші хлопці сидять багато. Якраз тоді пізніше, здається, прибув Мармус, Сапеляк. Володя Мармус із Чорткова, знаєте такого. Гарний хлопчина. От Вони прапори підняли у Чорткові, три прапори українських і гасла. Чотири. Чотири. У мене є його справа, копія, його ну, вироку. Да. І ось вони прибули, потім хто там? Дмитро Гриньків, Чорно, оцей Роман Чупрій. Хто там ще був? Рокецький Володя. Якось я його стрівся вже років 7 чи 10 назад. Стрілися прямо десь на якомусь вокзалі, чи в Котовську, чи що. Ви знаєте, його вже нема в живих Та ну що? Помер він. Царство йому небесне. Зовсім недавно помер. Я це щойно вчора ще мав розмову із його братом е, Рокецьким цим Богданом, так? І я просив, щоб він розповів також і про нього. Як Чоловік там такий нього. Ой, Берничук був. От. Ну, звичайно, а Кампо був із знаєте такого чоловіка. Да. І вчора я був недавно, теж записав його. Угу. Так, о, Кампов, да, <laughs> вміє розказувати і знає, так, що. Він наговорив сім з половиною. <laughs> Так, мені треба тоді вісім наговорити, чи що? Ні, так. Ну, Ні, тут не можна так. Словом, приїхали ми на ту зону, і оце на тій зоні був я весь час. Тільки там один раз я їздив десь на на 36-ту в лікарню. Лизав, щось щось там було таке. Перший раз, коли я сидів у, у Мордовії, то я вивчив польську мову. А тут я вирішив, що мені треба вивчити і литовську, оскільки я мовознавець трошки, бо я закінчив філфак у 68-му році. І я вирішив, що треба мені литовську і латиську опанувати, бо вони сидять поруч. І далі у мене ще була одна ідея е, створити словник кореневий, такий, якого ще не було ніде. Ну, якось так воно вийшло, що я вирішив створити компактний словник. Я шукав способи. І в 73-му році я знайшов. Це є спосіб, схему, систему, як подати слово однокореневі, всі слова, як подати компактно. І я над цим словником почав працювати у 73-му році. Всі словники, які були, перештудіював, от, все приніс, там десь до 4 тисяч коренів у мене є в цьому словнику. Литовська, латиська мова мені в цьому теж допомагали. Що ж ще? Я сидячи на Бебеля в Одесі під час суду, під час слідства і далі я весь час писав. Кожен день я поклав писати якомога більше віршів. Я записував у, у такі зошити загальні. От. На щастя, вони всі залишилися при мені. Всі є вони. Крім першого, крім перший пропав у мене в Одесі. А тут брали на перевірку і вертали, тому що в мене там, я нічого не писав такого, що не можна. Вірші. От. І вони перевіряли і повертали мені. Таким чином в мене ці всі вірші збереглися. Багато з них я вже опублікував, такі як поема Копище, то у наодинці з Богом, про село, яке спалили фашисти певному вчистрі Боже це написано ще до арешту в 66-му році. Угу. Словом, і віршів багато я надрукував із того, що було там. Найбільше прославився віршик двох, з двох рядочків, а він дивився е, щось там серйозно і гнівно, і це слідчий, і погляд його втіхою сіяв. Ти винен тим уже, що українець, і ця вина з народження твоя. Йому я не повірю до загину, що ми злочинці, мій народ і я, що є антирадянською в країна, зростаюча республіка моя. Ці слова дуже сподобалися Зайцеву. Він у цій книжці Історія України і в статті своїй молоді України в газеті він використав ці слова і написав, що от в 71-му році був арештований Олекса, який дуже вдало суть звинувачень сформулював у словах Ти винен тим уже, що українець, і це вона з народження твоя. У 89-му році в журналі Україна 37 і 38 номер була надрукована моя велика стаття, яка називалася Винен тим, що українець. Оце, оце, оце, я винен тим, що українець. Да. Потім я її сюди вставив у книжку. У нього є. Да. Ну. Потім я сюди її вставив. Ну, це Малишка мені яка. Це є голова спілки нашої, як його. Мушкетик. Мушкетик каже мені, що на цю треба статтю видати окремою книжечкою. І я до, пішов до Скоморовського, де моя книжка мала виходити, оця, і кажу, давай приєднаємо ще оцю статтю. І він викинув деякі вірші мої, а оцю статтю сюди додав. Це йому треба перевидати, я тобі казав. Зробимо, зробимо, коли будуть гроші. А що це за е, стаття? Це клопотання про реабілітацію, яке я писав десь у 73-му році чи що в таборі, де я писав, що мене треба е, взагалі реабілітувати. Я ж в останньому слові на суді я казав, що це раз не 37-й рік, і я я вимагаю реабілітації не через 19 років, як тих людей, що судили у 37-му, а нині, на, от, на цьому суді. Суддя посміхнувся і дав мені 5,5 років. А реабілітація прийшла рівно через 19 е, років. У 91-му році, да. коли закон цей вийшов, то мене по обох справах реабілітовано було. От. Але цю цю статтю я писав, використовуючи вірші. Я перемежовував віршами от, і розписав, я намагався якраз оце підкреслити, що судять тільки за те, що ти українець. Ні, У нас не було ні не було ні листівок, ні партії, ні зброї, ні, не було організації не було ніякої. Тільки за те, що ми відчували себе українцями, і в Одесі ми колядували, хор створили, ми говорили, розмовляли українською мовою, судили нас тільки за це. Ну але щось ж було в вироці написано. Антисовєтська агітація пропада. Ну, передача літератури. А, ну, передача літератури, так. Да. Сам основному, сам Панічки в бібліотеці знайшли. А в тебе, здається, два, два анекдоти, Валя казала, знайшли записник. Так, в записнику знайшли. Ну, дядюшку Леніна. Е, варто було б той другий вирок якось би теж сюди допровадити мені. Добре. Може, прислали? Добре, прийшлю, так. Да. Є в мене, так. Да. Пришлю. Тепер, що ж іще я пропустив тут? слідство йшло, у них не було проти мене ну, нічого. Навіть, а, от Єфімов адвокат, бувший суддя. Він прийшов, подивився, познайомився із справою. Каже, «Ну, так у вас тут нічого нету. Ну, я думаю, що вас до отсіженого зроблять. Я кажу, та ні, ви вимагаєте реабілітації, щоб мене випустили взагалі. Да, да, будет, тут же ничего нет. Ну, протеки нашли самиздат, у вас же немає самиздата. А каїбіст каже, так ти знав, що вже арештували, ти його поховав, ти його роздав чи що, сховав десь. А вони не знайшли вірші е, Святослава Караванського спадкоємцям Берії. Ліна, е, словом, такі віршики, які писав Караванський, і за них її теж звинувачували. За зберігання з метою <laughs> розповсюдження. зберігання за віршів свого чоловіка. Ну і лист вона до прислала у організацію е, журналістську в Прагу, міжнародну організацію. От. Потім, коли її, у неї прийшли з обшуком до неї в 67-му році, 3 січня, вона порвала цей лист і через вікно викинула. Так вони пішли вниз, спустилися на землю, зібрали всі шматочки і склеїли цей лист. А це був цей лист до міжнародної організації журналістської в Прагу. І був підшити до справи цей лист. Там, до речі, ми йшли на мій Так, і цей ліс, так. Да. І все повишкрибали, що там у неї було, і, і тако роздули, роздули. А ж сиділи нарізно чи разом сиділи? Рано? Разом. Ну, вже ви почали говорити про... Е, Березький табір номер 36 Як вам там велося? Як там велося? Я приїхав, ми ж написали касацію і не було відповіді, нам не прочитали відповіді в Одесі. Повезли туди, привезли, і йде місяць, другий, третій, четвертий, а відповіді не дають з Верховного суду. Я так надіявся, що Верховний суд, думаю, розбереться, що цей дурний суддя дав, а то їм може знімуть. Вони кажуть, ну, лишилося в силі все. Дайте прочитати, не даваю. А тоді дали мені в кінці листопада. Як я прочитав той вирок, то я бачу, що вони ще більше брехуни, чим суддя. І я оголосив голодівку на сім днів. Да? Від 5 грудня до 12 до Дня прав людини. От. Там щось у мене було три відгули, я зібрав і три вихідних. Словом, всі ці дні я трошки попрацював спочатку, голодаючи, а потім вже ліг і лежав там ще три дні. Журавков там підходив до мене щось, казав, що ми у вас те, як ви мене відгули, все, щоб було все законно. І так я цих сім днів проголодав, написавши заяву, що я обурений тим, що Верховна Рада, Верховний суд виявився ще більш брехливим, ніж той, значить оголошую голодівку таку. От. І що ще? Ага, От цікава історія ще ж була там у мене. Коли ми приїхали в табір, то стрілися, знаєш, як за чаєм, там читали вірші і узнали, що я поет, що я пишу. Я там щось читав із того свого. До мене підходить єврейчик із Дніпропетровщини. Арія Вудка. Він підійшов до мене і каже, пане Олексо, ви хочете, щоб ваші вірші потрапили за кордон? Я кажу, так хто ж цього не хоче? Ну дайте мені, дайте мені кілька штук, десяток. Кажу, так а як? Я ж знав, що його судили тут і дали критки три, три роки за те, що він в суботу не ходив на роботу. Дали три роки критки, значить йому ще три роки сидіти у Володимирі потім ще трошки, кілька там щось тижнів побуде він в таборі, і аж потім він звільняється. Кажу, так тобі ще, Володимир, ти ж забудеш. Ні, каже, у мене така пам'ять, що я забуду тільки тоді, коли здам. Ну, я знаю, я під, я підготував, дав йому вірші. Дав. Він на другий день, коли мене знову ми ходимо по підзапрядку, і він читає мені на пам'ять всі ці вірші яких я ще не знав на пам'ять. Я, ну, я, пане Арія, як це як це так ви? Ну кажу, ну, ну досить два-три рази прочитати і все. От. І я забрав його скоро на етап. Повезли його туди і більше я його не бачив. А я звільнився в 77-му році.